بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد tunamshukuru الله سبحانه وتعالى ta'ala kwa رحمه زاك بركه زاك خير زاك na khairi ambazo aendelea kutumiminia Allah subhanahu wa ta'ala falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd tunamalizia sehemu ambayo tulitarajia kumaliza katika darsa iliyotangulia lakini hatukuweza kumalizia ambapo ni sehemu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na mwanadamu kuhisi ya kuwa nyumba aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala makazi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala sehemu ambayo aweza akakaa akajistiri akafanya mambo yake katika faragha na kujihisi ya kuwa kwake ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala kushukuriwa kwanza kabisa muislamu kutambua kuwa neema hii haijalishi nyumba hii ni ndogo kiasi gani haijalishi nyumba hii ni kubwa kiasi gani ni lazima muislamu kutambua kuwa <clears throat> neema hii ni neema ilahia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mazungumzo haya ndugu zangu tunakumbushana wasaya liislahi albuyut wasia mbalimbali mwelekezo mwelekeo mbali mwelekezo mbalimbali ambayo Muislamu ameelekezwa kuweza kutengeza na kuipatia umuhimu nyumba yake na tarbia ya watu wake kuwa ni tarbia ya Kiislamu. Katika darasa iliyotangulia tulisema ya kuwa biidhnillahi ta'ala katika sehemu hii ya misho ya, yani ya misho nikimaanisha muhadhara wa kwanza kwa sababu nasaha hizi za islahi albuyut Sheikh alikuwa anazitoa Sheikh Khalid Al-Dhafiri hafidhahullahu ta'ala alikuwa akizitoa katika mipangilio ya mihadhara sasa katika muhadhara huu wa misho Sheikh akataja umuhimu wa Muislamu kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha misho kabisa akasema kathiru minan nas nas'alullah al wengi katika watu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuafu yaishuna fi ghaflati taqsir wanaishi katika ghafla ya wao kutofanya mambo ambayo wanatarajiwa wao kuyafanya na ghafla ndugu zangu ni jambo ambalo ni hatari sana ya ghafla maana yake yani ni mtu anajua anafaa kufanya nini lakini amejikalia tu mtu ajua kuwa yeye afaa kusimamisha swala na tena kwa jamaa kwa mwanaume wa Kiislamu lakini atasikia adhana atasikia ikama waislamu wanaswali nikana kwamba hayamuhusu kabisa yeye kivyovyote na hii ni msiba ndugu zangu ghafla ni mkuwa Muislamu anatambua umuhimu wa kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na siku ipite yeye asisome sehemu yake ambayo afaa kusoma kila siku katika siku yake ghafla ni muislamu kutambua umuhimu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi na asiwe ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ghafla ni Muislamu kutambua na kuelewa umuhimu wa kujistiri na kuvaa kama msichana mwanamke wa Kiislamu na mtu asifanye hivyo mtu akiwa katika ghafla ya aina hii ya kuwa yeye ana habari na mambo ya khairi hana makini na kufanya mambo ya khairi basi hamna budi isipokuwa atajukuta katika mambo ambayo ni ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa Sheikh asema hii ghafla ya kutofanya mambo ambayo unatarajiwa kuyafanya hasilun minna sote wakati mwingine tunajikuta katika katika kughaflika huko na wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wala takum min alghafilin usiwe katika hawa watu ambao wako katika ghafla ya hali ya juu na anavyosema ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha ad-da'u wad-dawa yakuwa ghafla ndiyo moja katika silaha kubwa ambazo shetani anazitumia ili kuweza kumuingilia mwanadamu huwezi kuwa wewe unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi asubuhi na jioni katika minasaba mbalimbali kisha shetani apate njia ya kukupoteza au njia ya kukunyima wewe kufanya mambo ya khairi abadan kwa sababu ukiwa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuruka Allahu aidha Allah pia anakutaja katika sehemu ambayo ni bora kuliko wewe unapomtaja kwa hivyo ikiwa wewe uko chini ya ulinzi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anakutaja katika hadhira ya malaika wake ni vipi shetani ataweza kukughafilisha lakini ni kuwa wale ambao wako mbali na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala shetani anapata njia ya yeye kuwa karibu na wao na kuwaweka mbali na, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh asema huku kughafilika na kutojibidisha kufanya mambo ya khairi hasilu minna wa min alghair sote sisi tunajipata katika hali kama hii lakini almuslim huwa alladhi yuhasibu nafsahu lakini muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye siku zote yeye anahisabu nafsi yake anajurudia nafsi yake aona amefanya mangapi katika maisha yake anapo anapo anapoambiwa kuwa wewe unakutana na Allah subhanahu wa ta'ala leo je utakuwa tayari kukutana naye Mola wako wayuraji'u nafsahu ويعيد حساباته مع ربه مسلم wakisawasawa ni yule ambaye mara kwa mara anajirudia na anarudia hisabu yake na accountability yake na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala yuidu hisabatihi litarbiyatihi liabnaihi siku zote yeye anajihisabu anajiuliza na kujuambia anaji-evaluate na kujiambia kuwa je watoto wangu mimi na walea kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala Muislamu anajiuliza Je mimi nyumba yangu naiweka ama nailea ama naiongoza kwa namna ambavyo anataka Allah subhanahu wa ta'ala na ikiwa hii itakuwa ni hali yako basi hania laka thumma hania utakuwa wewe katika njia ambayo ni ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kama anavyosema Sheikh ya kuwa tutaendelea kukumbushana tadhakkaru bihi turuq islah albuyut wa turuq tarbiyat alabna'i fi kulli ma alimna asema tutakuwa na vikao mbalimbali ambavyo tutakumbushana namna ya kuweza kuzitengeza majumba yetu na namna ya kuwalea watoto wetu kwa yote ambayo tutakuwa tumeweza kuyajua kwa hivyo biidhnillahi taala kuanzia darsa inayofuatia itakuwa anavyotuelekeza Sheikh na pia tutajaribu kuongeza faida kutoka kwa vitabu vingine na mashehe wengine tuweze kupata mipangilio ambayo ni bora zaidi ya sisi kuweza kukumbushana mambo haya ambayo Muislamu anafaa kuyafanya ili aweze kuwa na nyumba ambayo ni ya kumridhisha Allah nyumba ambayo ni ya maandalizi ya akhirah kabla kumaliza tutoe tuseme jambo moja ambalo limesema na Sheikh Al-Sheikh Hafidha Hafidhahullah Ta'ala katika sharhi yake ya Al-Qawaid Al-Arba'a alipokuwa anafasiri kauli ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab idha u'tiya shakar ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalia miongoni mwa wale ambao wanapopewa wanakuwa ni wenye kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala asema Sheikh Ali Sheikh hafidhahullah lianna al-ataa min Allah ni'matun kwa sababu jambo lolote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anakutunuku ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile nyumba uliopewa kama vile watoto uliopewa na Allah mke uliopewa na Allah mume uliopewa na Allah zote hizi ni neema wa wa minhatun min Allah subhanahu wa ta'ala yajibu ni'matun wallahu azza wa jalla yuhibbu shakirina min ibadi na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kushukuru miongoni mwa waja wake kisha akasema Sheikh rahimahullah hafidhahullah washukru yakunu bilisan almaqal wa yakunu bilamal na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni kupitia ulimi vile vile kupitia vitendo vyetu kisha Sheikh akatoa aya mbalimbali mbali, za kuonyesha ya kuwa Muislamu anafaa kumshukuru Allah kupitia ndimi yake, ulimi wake na pia kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia vitendo vyake. Kisha akatupatia tofauti kati ya ashukuru walhamdu. Akasema walihadha iftaraqa walihadha iftaraqa ashukru an alhamdi. Na kwa sababu hii ndiyo kule kumshukuru Allah ama ashukr iko tofauti na hamd kushukuru iko tofauti na na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala asema fashukru yakunu an ni'matin mtu humshukuru Allah subhanahu wa ta'ala anapopata neema kadha wa kadha unapopata wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia mambo kadha wa kadha maishani basi wewe unakuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa amma alhamdu faqad yakunu muqabil ni'mah ama kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala iweza kuwa unamhimidi Allah baada ya wewe kupata neema au la yakun ama wewe unamshukuru tu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa wewe hauna neema yoyote ambapo umepawa labda hata umepata dhiki umepata matatizo lakini bado wasema alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ama ashukr shukru una, unaleta baada ya wewe Allah subhanahu wa ta'ala kukupatia khairi katika maisha yako tofauti nyingine ashukru yakunu billisani wa bilamal kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni katika kupitia ulimi wako na pia vitendo vyako wa amma alhamdu fayakunu billisani duna al'amal ama kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni kupitia ulimi pasina na vitendo ndio maana ulama rahimahumullahu ta'ala wakatupatia tofauti hizi ili muislamu anapofanya jambo lolote la khairi anajua anafanya jambo gani na anajua anafanya nini asema Sheikh hadha mimma yanbaghi tadabburu hili ni jambo ambalo muislamu anafaa kulizingatia wa huwa anna al-'abda idha u'tiya 'ataan shakara 'ata' Allah 'azza wa jal muislamu anapopewa neema yoyote basi yeye anafaa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyotangulia kueleza imma kwa kauli ama kwa vitendo ama kwa kauli na vitendo vile vile na katika na upande mwingine Muislamu aweze kutambua kuwa neema hii imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa wewe utaweza kutambua jambo hilo ya kuwa neema hii imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ananihifadhia neema hii na ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anafaa ndiye afaa kushukuriwa na ukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala basi biidhnillahi ta'ala utakuwa umetekeleza jambo hilo la kumshukuru Allah subhanahu Allah akimsifu moja katika maaulia wake na huyo ni nabii Nuh alayhi salam innahu kana abdan shakura hakika alikuwa ni mmoja ambaye alikuwa mwingi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kana kathira shukri lillah na wasema almufassirun yakuwa Nuh alayhi salam alikuwa akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo lolote akinywa maji anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akila anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akipata vazi anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni kumaanisha ya kuwa muslamu anakiri yeye hana uwezo wowote wala nguvu yoyote kwa yale ambayo yamemfika katika neema isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemrahisishia kupata neema hii Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemwezesha kupata neema hii kwa hivyo unakuwa wewe hauna budi isipokuwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hili kwa neema hii ambayo amekupa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanazitambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala wanamtambua aliyewaneemesha na wanajitahidi kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyao na katika mazungumzo yao au maneno yao wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين بإذن الله تعالى katika darasa itakayofuatia tutaweza kutoa eh, eh, hatua au vitu ambavyo vitamfanya muislamu aweze kuitengeza nyumba yake na kuisimamisha nyumba yake katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh